بدر التوحيد ستوديوس تقديم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبزلر شيخ أنور أولاكي رحمه الله جهاتيا قد نشش ونجي يردن برشليد قرطره الواسطة degan kitobidan dars qilayotgan edik ana shu jihodga yordam berishlikni to'rtinchi vositasi bu ogoh bo'lingki bu alloh subhanahu va taoloni yo'lidagi mujohidlarga moli dunyodan infoq qilish bilan bo'ladi ya'ni allohni yo'lida jihodda moli dunyo bilan yordam berishlik bilan bo'ladi va buni bilingki ogoh bo'lingki jihodda jihod ibodatini ado qilishlikda bu Allohning yo'lida mo'min kishi o'zini molini infoq qilishligi juda katta bir rol o'ynaydi. Chunki Shayx Abdul Azzam mana rahimahulloh aytgan edilarki, erkaklar, ya'ni erkak rijol mo'minlar jihodga muhtoj degan edilar. Jihod erkaklarga muhtoj emas, lekin erkaklar jihodga muhtoj degan edi. Jihod esa mablag'ga muhtoj degan edi. Jihod ya'ni moddiyatga ehtiyoji bor jihodda. Xo'p, shu shu bois bo'lsa kerakki, bir hikmati ham shu bo'lsa kerakki, Qur'oni Karimda ko'p o'rinlarida mana ularda Alloh subhanahu va taolo, ya'ni muhojir, mo'min, muhojir va mujohidlarni maqtaganda nima deb aytgan? Mana bugungi o'tgan oyatimizda ham boya ham nima deb o'tdik? Vallazina amanu va hajaru va jahadu bi anfusihim. Ya'ni ular iymon keltirgan va hijrat qilgan va mollari bilan, jonlari bilan jihad qilgan deb. Bir qancha oyatlarda birinchi nima qilingan? Hatto jondan ham mol muqaddam qilingan. ya'ni shu jon bilan bo'ladigan jang uchun ham jihod uchun moddiyat kerak ekanda shuning uchun alloh subhanava taolo mollari bilan jonlari bilan jihod qiladilar deydi nima qildi alloh taolo alloh taolo ular mo'minlarni jonlarini va mollarini sotib oldi nimani evaziga jannat evaziga alloh subhanava taolo jonlari bilan mollarini jannatni evaziga sotib oldi alloh subhanava taolo ho'p usulda bir qoida borki usul fiqhda mashhur bir qoida ma la yatimmul vajibu illa bihi fahuva vajib vojib narsa nima narsa bilan tamomiga yetsa vojib u narsa ham vojib deydi ya'ni masalan e, bir kishi namoz o'qishlik uchun nima kerak tahorat kerak demak tahorat vojib tahorat nima bilan tamomiga yetsa u narsa ham vojib bo'ladi qaysi bir vojibni tamomiga yetishga nima narsa kerak bo'lsa o'sha narsa ham vojib masalan jihod hozirgi vaqtda rivojlangan davrda qurol kerak avtomat kerak demak avtomat sizga kerak bo'ladi u narsa ya'ni shu ibodatni ya'ni vojib ibodatni to'la bo'lishiga qaysi bir narsaga bog'liq bo'lsa shu narsa ham vojib bo'ladi demak hozirgi vaqtda demak ana shu jihod nima narsa bilan tamomiga yetadi ana shu jihod hozir moddiyat bilan tamomiga yetadi demak moddiyat ham vojib jihod farzi ayn bo'lganda demak bitta jonni berish farzi ayn bo'lmaydi molni bersa farzi ayn bo'ladi Chunki Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, "Infiru khifafa va thiqala va jahidu bi amwalikum va anfusikum." Ya'ni ey mu'minlar, Allohning yo'lida yengil holatda ham, qiyin holatda ham qo'zg'alinglar. Va mollaringizlar bilan, jonlaringizlar bilan jihad qilinglar deyapti Alloh taolo. Aytmadiki faqat jonlaringizlar bilan deb. Ya'ni molinglar bilan ham jang qilinglar, jihad qilinglar dedi Alloh taolo. Va demak bu narsani shunday tushunishligimiz kerakki buni ya'ni majoziy masala deb qabul qilmaylik va boshqa birodarlarga majoziy narsa deb bermaylikki ya'ni bir masalan zakot bu kishini zimmasidagi edi farz edi unga borib turib berib qo'yasizmikin deb yalinib olinmaydi olinadi uni zimmasida bersa ham va falonchi zakot berdi deb uni maqtanilmaydi chunki u berish kerak bo'lgan narsasi namoz o'qigan odam e, bir ajablanmaymiz besh vaqt namoz o'qiganligi chunki u qilish kerak bo'lgan ish u shunga o'xshagan zakot ham qilish kerak bo'lgan ishmidi lekin bir nafl ibodat qilsa ajablanishimiz mumkin mashalloh bu nafl qilyapti deb lekin endi buchi hozirgi bu ollohni yo'lidagi mana jihod farz ayn bo'lgan vaqtda mol dunyodan yordam berish mujohidlarga u sadoqatmi ya'ni ehson qilsa savob qilmasa gunoh emas bo'lgan narsami yoki vojib narsami desa vojib narsa ulamolar aytadiki bu vaqtda moddiyat bilan yordam berishlik nima bo'ladi vojib bo'ladi joningizni molingizni bor imkoniyatingizni nima qilasiz kufrga hashlaysiz aiddu lahum mastata'tum bor quvvatinglar bilan ularga tayyorgarlik ko'ringlar dedi alloh taolo bor tayyorgar ya'ni quvvat nima degani hadisda aytdiki ogoh bo'linglar quvvat bu nima degan otish degan demak otish uchun nima kerak mablag' kerak demak hozirgi vaqtda ba'zi bir inson aytadiki jihodga chiqishlikni uzrlarni aytadi imkoni yo'qligini aytadi u tarafdan bo'lmasa moddiyatdan yordam ber demak moddiyatdan yordam berishlik kerak Ya'ni mana Alloh subhanahu va taolo qancha qancha musulmonlarga ham Alloh taolo mol dunyo bergan. Oyat karimada aytgandaqa ba'zi bir insonlar deydi, Allohdan so'raydi, "Ya Robbi, shunaq mol dunyo bersang, men senga ihson qilaman, infoq qilaman yo'lingda" deb so'raydi, qachonki bergandek unday qilmaydi, deyapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo moddiyatni juda katta mablag'ni bergan insonlar bor, musulmonlar bor. shu ahli sunna birodarlardan qancha boylari bor lekin uni hashlamaydi jihodga uni bermaydi ko'radi ana shu ommaviy axborotlar orqali va mujohidlarni targ'ibotlari orqali ko'ryaptiki ummatni mazlum holatligini butun dunyoda bo'layotgan zulmlarni ko'ryapti yosh bolalar bo'lsin ayollar bo'lsin hammasini ko'ryapti mujohidlarni ham jihod qilayotganini ko'radi ko'rib turib yig'la yig'lab qo'yadida yana ketaveradi yo'q unday bo'lmaydi u mablag'dan berishligi vojib unga moddiyatdan yordam bersin endi masalan hozirgilar o'ylasinda fikr qilsinda dushman qaysi dushmanni qo'llayapsizmi yo siz musulmon mujohidni qo'llayapsizmi mujohidga ollohni yo'liga pul chiqar desa pul chiqarmaydi unga o'zi oyiga balki yuz ming dollar pul topadiganlar bor lekin yuz dollar berolmaydi ollohni yo'liga hech qancha ollohni yo'liga pul berolmaydi yoki bo'lmasa mana shu topsa ham pul bermaydida nima qiladi lekin bitta militsiya kelsa nima qiladi beradi unga bir ishni uchun militsiyaga beradi yanada beradi kerak bo'lsa olib borib beradi olib borib beradi kerak bo'lsa orqasidan quvlab yurib beradi ishini bitkazib bering aka deb yo tijorat ishlarini qiladi Alloh yo'liga bemiydida umuman bermaydi Alloh subhanahu va taoloning yo'liga ularga nima chiqartiradi nalog chiqartiradi kufrni quvvatlayapti kufrni quvvatlayapti qarang o'z haligi imom ahmad ibn hambaldan so'raganku zolim podshohga qalamini yozuvchi inson aytganki yozib beradigan kotiba men zolim bo'laman deganda yo'q sen emas senga u qalam sotgan odam zolim degan sen zolimdan ham bettarsan uni aniq o'zisanku sen degan men zolimga yordam beruvchi inson bo'lamanmi deb so'raganda u kotiba deganda sen sen zolimni o'zisan degan u senga qalam sotayotgan zolim yordam beruvchi degan ya'ni u ularga shunday yordam beryapti ular zulmiga bizda musulmonman deganlar o'zi million million musulmon rossiyaga borib ishlayapti hozir o'rta osiyodan borganlar borib ishlayapti o'rislarni kofirlarni nazarda tutyapti ana shu kofirlari nima bo'lgan ular ishlaydigan holatda emas hozirgi holatda bilasizlarki hammasi ichib ichib ichkilikka berib erkagu ayol ichkilikka berilib ular pishib olgan ular ularda ishlashga nimasi qolmagan ularni shu biznikilar borib ishlayveryapti kecha kunduzi o'n ikki soat o'n to'rt soat ishlaydi ularni ekonomikasini ko'tarib beryapti yo shunday emasmi keyin ular borib chechenistonni uryapti keyin ular uryapti mana musulmonlarni kim ko'tarib beryapti qarang ollohni yo'liga bermaydi ollohni yo'liga bermaydi lekin qancha bidyat bidyat ishlarga hashlayveradi qancha bidyat to'ylarga ishlaydi boshqa narsalarga bidyat amallarga hashlaydi pulda harom ishlarga hattoki hashlaydi hatto men bu bu bu mayli johillari taqvo taqvoni o'zlarida da'vo qilgan ha o'zlarini bir g'arib his qilayotgan ana shu ahli sunna bo'lgan birodarlar ham hattoki nima qilgan Alloh yo'lida mujohidlarga yordam bermaydi puldan yordam bermaydi yana uyatmasdan kutib turaveradi qachon mujohid keladi o'zi mujohid nima qilyapti deydi mujohid o'zi qachon keladi u qachondan beri yurishdi deydi birodar u jihod bitta bizga emas sizga ham farz sizga ham farz siz ham o'ylaning u narsani jihodni siz ham qiling shu jihodga siz ham yordam berishni o'ylaning shayx abdulla azam rahimaulloh aytgan ediki ana shu vaqtda saudiyadagi musulmonlarga o'zini davridagi saudiyadagi musulmonlarga xitob qilgan ediki tasavvur qilinglar a degan ana shu saudiyadagilarga aytgan agar degan kuniga issiqda u yerda pepsi ichishadi odatda ular bir realga bitta pepsi beradi bir real shu deydi pepsini ichayotgan vaqtinglarda deydi mana butun mol dunyoinglarni bermanglar deydi shu hatto deydi bitta pepsini tasavvur qilinglarda deydi shu bir realdan deydi ichayotgan yeringlarda shu mujohid birodarlarlarda eslab turib nima bo'lsa ham biz mana shu yerda o'tiribmiz ular jihod qilyapti mana shular kofirlar ko'proq o'q otsin mana shular ya'ni kofirlar bilan jang qilyapti mana shular deb turib o'ylanib turib deydi shuni pulini berib qo'ysa bir milliondan bersa bilasizlarmi deydi bir million real berilgan bo'ladi deydi bilasizlarmi unga qancha o'q keladi degan qancha o'qib keladi va hadisda kelgandaqa hadis sharifda bitta o'q sababli nechta kishi jannatga kiradi dedik uchta kishi jannatga kiradi kim o'qni yasagan odam uni olib kelib berib bergan odam o'qni otgan odam uchalasi kiradi bir dollarga ikkita o'q berar ekan qarang yuz dollar bersa qancha o'q bor bu yerda qarang ollohni yo'liga ya'ni bu siz bilan bizga ham tegishli narsa siz bilan bizda imkon bo'lsa shuni san qilishligimiz kerak va tashqaridagi musulmon birodarlarimizga xitob qilamizki mana shu nima qilsin moddiyat bilan yordam bersin demak abdulla azom aytgandaqa er- jihodga haqiqatdan ko'ryapsizki jihodga biz muhtojmiz bu yerda erkaklar mana navbat bo'lib kutyapmiz jihodga borishlikda lekin nima jihod mablag'ga ehtiyoji bor mablag' bo'lsa jihod ko'p bo'ladi amaliyotlar ko'p bo'ladi kofirni ko'proq o'qitamiz ko'p amaliyot qilamiz tezroq biz ana shu musulmonlarga eslatamizki ana shu vatandagi bizni kutayotgan mujohid aka ukalarni kutayotgan aziz u yerdagi musulmon aka uka birodarlarimizga ham aytamizki birodarlar u mazlum mazlumlarga aytamizki sizlar ham beringlar sahobalarni ayollariga o'xshab sahobalarga o'xshanglar sizlar ham endi butun nimalar borlig'inglarni beringlar Alloh yo'liga berishni o'rganinglar boymisizlar katta katta Alloh yo'liga beringlar bu zimmanglardagi bu narsa shunchaki nafl ibodat deb bilmanglar vojib odam deb bilinglar inshaalloh bu tezroq ko'proq mablag' bo'lsa ko'proq amaliyot qilamiz tezroq boramiz inshaalloh vatanlarga ham tezroq boramiz inshaalloh bersin ya'ni hattoki ba'zilar aytishi mumkinki bizni mablag'imiz oz ya'ni kambag'alimiz deydigan bo'lsa biz ularga aytamizki payg'ambar alayhisalom aytganki yaxshilikdan hech bir narsani haqir sanamagin degan mana sahoba ikromlarni davrida qo'mondonlar odamlar agar hatto bitta oddiy olib kelsa ham qabul qilib yuborar ekan qabul qilib yuborar ekan uqba ibn omir roziyallohu anhuni ham oldiga bir kishi kelib shunday bir bir ayol kishi kelib bir ip bergan ekan olib ko'rgan ekan e, yonidagilar qo'mondan buni nima qilasiz bu ipni hojati yo'qku deganda yo'q qo'yaver odamlar o'rgansin olloh yo'liga berishingni olloh niyatiga qaraydi qalbiga qaraydi degan ekan ya'ni gohida inson ana shu bir aytaylik bir inson ozgina pul bersa yigirma so'm pul bersa ham o'zi bor yo'q ikki yuz so'm puli bo'lsa u uchun o'sha katta pulda endi u u uchun katta pulda shuni Alloh uchun beryaptimi? Bersin. Payg'ambar vasallam yarim ta xurmo berib bo'lsa ham jahannamdan o'zinglar saqlab qolinglar dedi. Bersin Alloh yo'liga berish o'rganish kerak. Va endi u berishlikni ham mana infoqni Alloh yo'lida info berish katta ajr. Endi buni berish o'rinlari bor. Xo'p, mana kambag'allarga berish yaxshi yoki bir qiynalganga, ha, turlari ko'p. Ihsonda infoqda o'rinlari ko'p, a, to'g'ri. Lekin ajrlarining farqi bor. Xuddiki <coughs> masalan bir odam bozordan joy olayotgan bo'lsa bir joylar bo'ladi oyiga masalan nima qilish mumkin 200 dollar foyda berishi mumkin yana bir joylarda oladigan bo'lsa oyiga 4000 dollar foyda qilishi mumkin shunday bir joylar bor edi kuniga 5-10 ming dollar foyda beradigan joylar bor yeriga qarabda zo'r yaxshi nima bo'ladigan yerlari borda tijoratga rosa bop yerlar bor savdo markazi yerlari bor xuddi shunga o'xshagan siz pulingizni ham infoni berayotgan yeringizga qarab ekanda bitta odamga bersangiz bu masalan bunga bersangiz qoni to'ygandan keyin bo'ldi tugadida u ajri masalan lekin hozirgi vaqtda demak jihod iymondan keyingi darajadagi farzi ayn bo'lib turgan vaqt hozir ibn taymiya aytgandaqa jihod farz ayn bo'lganda nima deganmiz bosqinchi dushmanni daf qilishlik bu iymondan keyingi darajadagi farz ayn degan bu vaqtda demak jon bilan mol bilan jihod qilishlik farz ayn bo'lib turibdi hozir bu vaqtda molini berishlik kerak va mana shu demak mujohidni darajasi shu darajada ediki muhammad sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganda mujohidni bu ajrga nima narsa to'g'ri keladi qaysi amal to'g'ri keladi deganda men bilmayman degan edi ya'ni vahiy nozil bo'ladigan zot men mujohidga jihodiga teng keladigan fazilatli amalni men bilmayman degan edi demak qanchalik fazilatli amalga siz mablag' bersangiz sizga ham shu darajada ajr bo'ladi demak ana shu mablag'ni mujohidlarga bergan insonlarga mujohidlarga berilgan katta ajrlar beriladi demak uni pribili ham katta bo'ladida sizni berayotgan ehsoningizdan foyda ham katta bo'ladi islom ummati ham foydasi katta bo'ladi shayxul islom ibn taymiya rahimaullohdan so'ralgan ediki ana shu vaqtda xuddi hozirgi davrga o'xshagan mana afrikada ham kambag'al musulmonlar borku va hokazo yana qancha kambag'allar bor mana ochlikdan o'layotgan odamlar bor edi bir tarafda bir qavm turibdi degan och deyapti o'ladi ochlikdan deyapti bir tarafda mujohid turibdi deyapti dushman tatarlar hujum qilib turgan vaqtlar edi qaysi biriga mablag' beraylik deyishgan ibn taymiydan so'rashgan bulargami yo ulargami deganda ibn taymiy rahmaulloh aytganki usulda bir qoida bor usul fiqda agar ikkita zarar duch keladigan bo'lsa yengilroq olinadi maslaha mafsada o'lchaladi foyda zarar o'lchanadi bunga dedi kambag'allarni musulmonlarni och qolib o'lishiga ham zarar deyapti E, mujohidlarni jangni to'xtab qolishi ham zarar qaysi ko'proq ummatga islom ummatiga va bu musulmonlarga zarari katta desa nima jihodni to'xtab qolishi degan ekan mujohidlarga beriladigan ekan ular allohni qadar bilan o'tib ketaveradi lekin mujohidlar jihod to'xtamasin degan ekan chunki bu to'xtasa ertaga hamma o'ladi hamma aqidasi ham o'ladi hammaga zarari bor uni va uni hozir achchiq samaralarini mana ko'rib turibmiz Ya'ni jihodni bu ummat tark etgandan keyingi holatni ko'ryapmiz. Demak, salaflarda shu narsani ko'ryapmizki, ular hech qanday jihod to'xtashiga ular nima qilmagan, yo'l qo'yishmagan. Qarang, ochiq qolsa ham deyapti, ochiq qolayotgan musulmonlarga emas, sen mujohidga ber deyapti, men bilag'ingni deyapti. Shu Shayx Abdulazam rahimahullohdan so'ralganki, zakotni mujohidlarga bersak bo'ladimi deb so'raganda, sen mendan zakotni mujohidlarga bersak bo'ladimi deb so'ramagin. Sizlar mendan so'ranglarki, mujohiddan boshqasiga bersak bo'ladimi deyiladi degan. hozirgi vaqtda mujohiddan boshqasiga zakotda ehson qilsa bo'ladimi so'raydi degan. ya'ni bor imkoniyatni dushmanga qaratish farzi ayn bosqinchi dushmanni biz quvib chiqarishlik uchun bosqinchi dushman aytdik askar tortib ham kelishi mumkin ichkaridan chiqishi ham mumkin mana bizni vatanlarga mana oldin ruslar bosib kelganida mana rus o'zidan qoldiqlarni qoldirib ketgan o'zimizdan chiqqan murtadlar mana vatanda ham ularni daf qilish uchun jonimizni molimiz bilan jihod qilishligimiz kerak bo'ladi jonimiz bilan molimiz bilan jihod qilishimiz kerak bo'ladi demak ana shu hozirgi mujohidlarni ko'p mana tashqarida musulmon aka uka birodarlar ham quvvatlaydi yaxshi ko'radi duo qiladi mujohidni sevadi mujohid yaxshi ko'radiyu lekin videolarni filmlarni ko'rib ko'rib ketaveradida unday bo'lmaydi demak yordam bering mablag'dan hamma musulmonlar oz ozdan berganda ham qancha mablag' bo'ladi inshaalloh va bu mablag' bilan nima qilamiz ollohni dushmanlarini qatl etamiz inshaalloh allohni dushmanlariga ko'proq o'qlar otamiz inshaalloh ho'p yana bu da'vatimiz shuni tushunishlik kerakki mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni davrida ya'ni munofiqlar aytardiganki muhammadni huzuridagi odamlarga infoq qilmanglar bu haqida munofiqin surasida oyat bor infoq qilmanglar muhammadni huzuridagi sahobalariga mablag' bermanglar toinki uni atrofida sochilib ketsin tarqalib ketsin degan ekan ya'ni mablag' yo'qligidan tugab ketadi ularni nimalari lekin deyapti alloh taolo valillahi xozainus samawati val ardi lekin osmon u yerda hammasini xazinasi bor Allohniki lekin munofiqlar buni bilmaydi deyapti alloh taolo ya'ni biz hozir ularni da'vat qilayotgan bo'lsak demoqchi edimki hozir biz tilamchilik qilayotgan yerimiz yo'q Bu joylarga beringlar deb sadaqa so'rayotgan yerimiz yo'q biz vojibotini eslatyapmiz musulmonlarga biz zimmangizdagi vojibotingiz deyapmiz chunki Alloh subhanahu va taolo bir musulmon emas boshqasi orqali Alloh taolo yetkazadi alloh taolo razzoq alloh taolo beradi faqat kishi nima qilishlik kerak qizg'onishlik kerak kishi o'zidan ana shu narsani qizg'onishlik kerakki boshqaga alloh taolo berib yuborishligidan chunki mana alloh subhanava taolo aytadiki ha antum haulai tudauna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabxal va man yabxal fa innama yabxalu an nafsih vallohu al-ghaniy va antumul fuqara fa in va in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Sizlar deyapti shunday qavmsizlarki deyapti Alloh taolo. Sizlar Allohning yo'lida infoq qilishlikka, Allohning yo'lida infoq qilishlikka chaqirilasizlar deyapti. Sizlar mu'minlarga aka Alloh taolo aytyapti Sizlar Allohning yo'lida, ya'ni bu yerda Allohning yo'lida deganda yana bir eslatib o'tmoqchimanki, Fathul boriy kitobida Ibn hajar al-Asqaloniy aytadiki, qachon oyat hadisda Allohning yo'lida degan kalima ishlatilsa, shu jumla birinchi bo'lib biz jihodni tushunamiz deydi. birinchi tushunadigan ma'nomiz bu jihod bo'ladi ya'ni sizlar bu oyatni shunday sharhlaydigan bo'lsak demak Alloh yo'lida jihodga info berishlikka sizlar nima qilinasizlar da'vat qilinasizlar deyapti alloh taolo shunda deyapti sizlarni oranglardan va xol nima qiladi famink mayyabxol baxillik qiladiganlar chiqadi oranglardan deyapti oranglardan baxillik qiladiganlari bo'ladi va kimki baxillik qilsa o'zi uchun baxillik qiladi va Alloh g'oliy behojatdir deyapti Alloh taolo hojati yo'q seni beradigan moddiyatingga. Balki va antumul fuqaro, balki sizlar faqirsizlar deyapti. Agar yuz o'girsanglar, shunaqa moliyat berishingizlardan Alloh yo'lida berishingizni yuz o'girsanglar, Alloh o'rninglarga boshqa qavm kelib qoladi, ular sizlar kabi bo'lmaydi deyapti Alloh taolo. Ya'ni boshqa bir qavmda Alloh taolo kelib qo'yaradi. Mana ko'ryapsizki, mana oxirgi axborlarda, mana Angliyalarda, Gollandiyalarda qancha-qancha musulmonlar nima? Musulmon ko'payapti hozir. Qancha kofirlar islomni qabul qilyapti. yoshlar hatto islomni qabul qilayotgan Ya alloh va taolo chiqarib qo'yarar ekan hayolingizga kelmagan taraflardan ham chiqarib qo'yarar ekan qarang germaniyalardan kelyapti mujohidlar qayerlardan kelyapti angliyalardan kelayotgan mujohidlar bor ya'ni alloh va taolo chiqarib qo'yaverar ekan shuning uchun alloh taolo mana aytadiki nima bo'ldi sizlarga olloh yo'lida infoq qilmaysizlar yer osmonni merosi ollohniki butun mulki ollohniki Ya'ni sizlar ana shu nimadan qo'rqyapsizlarmi kambag'allikdan? Vahonaki vallohu yaqbidu va yabsut. Alloh o'zi rizqni qisqartiradigan ham, kalta qiladigan ham, rizqni keng qiladigan ham alloh Endi rizqni keng tor qiladigan alloh Bu berib kambag'allikdan qo'rqyapsizlarmi yo'q bu Alloh subhanahu va taolo beradi-ku rizqni deyapti. Abu Zar roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan edilarki, menga shunday ta'lim bergan edilarki rasululloh qaysiki oltin yoki kumush tugib qo'yiladigan bo'lsa toki uni Alloh azza va jallani yo'lida uni sohibi infoq qilmaguncha unga cho'g' bo'lib turadi egasiga deganida tugib olib qo'ysa u tilla kumushi egasiga cho'g' bo'lib turadi to Alloh yo'lida infoq qilmaguncha degan bu hadisni imom ahmad rivoyat qilgan ho'p <coughs> endi ana ko'p oyat oyatlarda hadislarda <coughs> shu narsa ma'lum bo'ladiki alloh subhanava taolo o'zini yo'lida infoqqa chaqirgan va u infoq qilgan insonni infoqini alloh taolo bu dunyodan qaytarib berishligini va oxiratda ham ko'plab ajrlar bilan qaytarishligini va'dasini bergan mana alloh taolo aytadiki hasana qarang qanday olloh subhanava taolo odamni uyaltiryapti bu yerda kim alloh taologa chiroyli qarz beradi deyapti o'zi bergan ne'matni o'zi bergan mol davlatni so'rashda qarang ya'ni kim Allohga chiroyli qarz beradiki Alloh unga deyapti ziyoda qilib ko'pdan ko'p ziyoda qilib keyin qaytarsa deyapti u qarzini deyapti kim Allohga shunaqa qilib qarz beradi kim bormi deyapti alloh taolo so'rayapti va Alloh deyapti rizqni qisqa qiladigan ham tor qiladigan ham keng qiladigan ham Allohku va Allohga qaytarilajaksizlar sizlar deyapti alloh taolo va hadis sharifda ham sadaqat Alloh yo'lida bo'lgan sadaqat hech qachon mol dunyoni kamaytirmasligi haqida payg'ambar vasallam qasam ichgan va buni yodlab olishga buyurgan to'rtta narsani men sizlarga aytaman degan uni yodlab olinglar degan shundan bittasi nima Alloh yo'lidagi bo'lgan sadaqat hech qachon mol dunyo kishini mol dunyosini kamaytirmaydi ana shuni shu dunyoda Alloh qaytaradi ham nima bo'ladi ko'pdan ko'p ajrlar oladi endi savol tug'ilishi mumkin demak islom dini bu jihod bu demak insonlarni moddiyatiga bog'lanib qolmagan davom etaverar ekan ho'p masalan kishi biz berganimizni Alloh qaytarib berar ekan ya'ni ko'p qilib qaytarar ekan nimaga bo'lmasa Alloh bizdan moddiyat so'rayapti nimaga alloh taolo bizdan molimizni infoq qilishni so'rayapti nimaga degan savol tug'iladi desa bu ham imtihon ekan kishinini iymoni sinalar ekan shu bilan kishini yaqini sinalar ekan ya'ni u yerda qaytarishligiga Alloh va rasuli kafolat beryaptimi demak bir kishi bunga qancha ishonchi ko'p bo'lsa shuncha bera olar ekanda o'zidagi narsasini va bunga bitta misol keltirib beraman umar ibn hattob roziyallohu anhu aytadiki bir kun deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni deydi infoq qilishga buyurdi Alloh yo'lida shunda deydi meni biroz moli dunyoyim bor edi deydi shunda moli dunyoyim bor edi ichimda fikr qildimki deydi bugun abu bakrni o'zib ketaman dedim deydi shunday mol dunyoni olib kelib deydi teng yarmini olib kelib berdim deydi qarang olib kelib shuni infoq qilaverdim deydi shunda muhammad sallallohu alayhi vasallam so'radiki rasululloh uyingga biror bir narsa qoldirdingmi ey umar deganda men aytdimki yo rasululloh yarmini qoldirdim dedim deydi shu yarmi qoldi dedim keyin abu bakr kelib qoldi deydi u deydi mol dunyosini hammasini olib ketdi deydi ey sen uyga nimani qo'yding deb so'raganda aytdiki uyimga dedi olloh va rasulini qo'ydim dedi dedi mana qarang bu yerdagi farqni qarang keyin ha degan ekanda hech seni o'zi bo'lmasa ekanda dedim deyapti hech seni o'zi bo'lmasa ekanda mana iymon yaqinda abu bakr roziyallohu anhu aniq ishonganda unga aniq ishona olgan berib olgan alloh taoloni yo'lida mana muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadilarki man fi kutibat bi 700 imom termiziy buni rivoyat qiladi huram ibn fotihdan kim Allohning yo'lida infoq qiladigan bo'lsa, unga 700 barobar 700 <coughs> barobar qilib yoziladi, deyapti. Alloh yo'lidagi jihodda bo'lib ham ajrlar 700 barobar qilib berilar ekan. Mana boshqa bir kishi Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda esa bir kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam oldiga egarlangan tayyor bir tuyani olib kelganda aytdilarki, bu Alloh yo'lida deganida, senga ham qiyomat kunida xuddi shunaqa tuya tayyor holatda egarlangan holatda 700 ta olib kelinadi dedi. yuzta tuya senga shunaqa beriladi dedilar yana imom muslim abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man anfaqa fi sabilillahi nudiya fil jannati ya khayrun kimki deydi Alloh yo'lida bir juft narsani ihson qiladigan bo'lsa, infoq qiladigan bo'lsa, jannatda u inson chaqiriladi. jannatda bir eshikda uni chaqiriladi aytiladiki ey abdulloh ey allohni quli kel bu yerga bu eng yaxshisi mana shu yer deydi deyapti chaqiradi haligi bandani deydi kim endi namoz ahlidan bo'lsa duya min babi sola namoz eshigidan chaqiriladi kim ahli jihod bo'lsa duya min babil jihad jihod eshigidan chaqiriladi kim endi sadaqat ahlidan bo'lsa sadaqa ahli chaqiriladigan eshikdan chaqiriladi kim endi ramaz ro'za tutgan bo'ladigan bo'lsa ahli ro'za bo'ladigan bo'lsa nimadan chaqiriladi rayyon eshigidan chaqiriladi shunda abu bakr roziyallohu anhu aytdilarki bi abi anta va ummi ya rasululloh fama ala man yud'a min tilkal abwabi kulliha min daruratin ya rasululloh ana shu eshiklarni hammasidan chaqiriladigan inson ham bormi dedi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ha dedilar men dedi siz ana shulardan bo'lasiz deb umid qilaman dedi qarang qanday baxtli hamma eshikdan chaqirib turilsa imom buxoriy muslim rivoyat qilgan hadis bu yana imom muslim rivoyat qilgan boshqa hadisda esa shunday keladiki Alloh yo'lida infoq qilgan insonni ham hamma eshik chaqirib turar ekan hamma darvozabondagi farishtalar kel bu yerga kel bu yerga deb chaqirib turar ekan Alloh yo'lida bir juft narsani infoq qilgan kishiga aytadi. Ya'ni bir juft masalan ikkita tovuq. 1 dollarga ikkita tovuq qoldingiz, bor infoq qildingiz birodarlar. Mana birodar amaliyot ketayotgan birodar kichik ikki tovuqni otib qo'ying dedingiz. Jannatda hamma eshikdan chaqiriladi deyapti Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qarang. Qanchalar oz narsaga qancha katta ajrlarda qarang subhanalloh. <coughs> Xo'p, Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lidagi jihodda infoq qilmaslikni halokat deb nomladi. Alloh taol aytadiki: "Va anfiqu fi sabilillah." Alloh yo'lida infoq qilinglar. Alloh yo'lida infoq qilinglarki, "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka." O'zingizlarni o'zingizlarni halokatga tashlamanglar dedi Alloh taolo. Va hop, shu oyat sharhida Ibn Abbos, Ikrima, Hasan, Mujohid, Ato, Sa'd ibn Jubayr, Abu Solih, Zahok kabi olimlarni barchalari ittifoqan aytadiki o'zinglarni o'zinglar halokatga tashlamanglar deganini ma'nosi deydi Alloh yo'lida infoq qilmaslik bilan o'zinglarni halok qilmanglar degani deydi ya'ni kishi o'zini halokatga tashlashligi nima bo'lar ekan Alloh yo'lida infoq qilmaslik bilan bo'ladi haqiqatda bir halokatki hozir mana biz vatanda ya'ni bir shu o'zlarini bir salafiy deb da'vo qiladigan birodarlarning holatlarini ko'rganmiz shuni aytib o'tamizki tushunish osonroq bo'lishi uchun masalan bir birodarlar aytardi yig'ilardi o'zimiz ham buni guvoh bo'lganmiz ummatni g'amini qilib qo'yadi bir ikki videolarda ko'rganda keyin sovorma somvor yuraveradi tijorat tijorat qilib pullar topadida topgan puliga ikki etaj ikki etaj uy soladi moshina oladi nima qiladi bitta o'tirishiga bitta o'tirishiga uch yuz dollarlik dasturxon qiladigan dasturxonlar bo'lardi bir dars qiladi aytishadi birodarlar uch yuz dollar masraf bo'lyapti deb nima qiladi bemalol yuraveradi yana lekin ollohni yo'lidagi mujohidga bermaydi shu bir vatandagi bir voqeani aytib berilsa vatanga bir birodar bu yerda e'dod ta'limdan olib borgan vaqtda bir biz tanigan odam bor edi millioner odam edi millionga dollari bor odam shu odam birga o'qigan ta'lim olgan salafiylik davo qiladigan inson bu birodar jihod qilmoqchi bo'lib uni oldiga borgan bu yerdan ta'lim olib o'zini birodarini oldiga borib ke ollohni yo'liga ber men faoliyatlar olib boray amaliyotlar qilay deganida yetti yuz ellik so'm bergan yetti yuz ellik so'm bergan birodar aytadi shuni betiga otib yuboray dedimu deydi hamga ham ehtiyojim bor edi deyapti qani olib qo'ygan ozgina pulni bergan qarang vijdonni qarangda lekin biz u insonlarni bilardikki qancha botil yo'llarga hashlatib yuradi qancha qancha uylar soladi yana o'zini islomni davo qiladi vijdonni davo qiladi uyatishlik kerak kishiga hayo kerak al haya minal iymon hayo bu iymondandir deganlar ya'ni kishi hayo qilishi kerakda ollohdan hayo qilish kerak payg'ambarimiz shuncha masxara qiladi hayo qilishi kerak o'zing jihod qilmayapsan hech bo'lmasa yordam ber to'g'rimi moddiyatdan yordam ber olloh yo'liga ber yordam bo'lmasam ayt senga biz davo qilayotsak bo'lmasa aytib qo'y meni falastindagilar meni aka aka ukalarim emas opa singlim emas u mazlumlar meni opa singillarim emas u tajovuz bo'layotgan zino qilayotgan opa singillar meniki emas deb ayt O'zbekistondagi mazlum bo'lgan musulmonlar u turmada o'tirganlar meni aka ukam emas degan e'lon qil. Biz sen bilan gaplashmaylik umuman, aytmaylik ham da'vat ham qilmaylik, to'g'rimi? Musulmonlik da'vo qilyapsanmi? Aytamizda, da'vat qilamizda. Hadeb aytaverasizlar, hadeb bu mujohidlar deydi, qachon qarasa bitta lentani aylantiraveradi, shu muslimalar tajovuz bo'lganini, payg'ambar sollallohu karikatura bo'lganini aytaveradi deydi ba'zilar. Aytamizda nima qilamiz? Bo'lsa chiqib ket sen musulmon emasman degan aytmaymiz musulmonman deganingdan keyin senga aytamizda to'g'rimi kimga aytamiz bo'lmasam bu gapni ho'p <coughs> demak olloh subhanahu va taoloni yo'lida jihodga qatnashishlikni to'rtinchi vositasi demak ollohni yo'lidagi infoq bo'ldi demak butun dunyodagi musulmon aka uka birodarlarimizni da'vat qilib qolamizki Allohning yo'liga joninglar bilan mollar bilan jihad qilinglar. Va ana shu agar mol dunyo topayotgan bo'lsanglar hozirda mol dunyo bilan Alloh taolaning yo'liga yordam beringlar. Ya'ni Alloh taolaning yo'liga ma'lum bir qismi emas. Hozirgi vaqtda shunday bir holatki, hozir butun jonini beryapti mujohidlar, kishi molini berish kerak o'zi aslida. o'zi qonni to'yadigan darajada yashaydigan darajada o'ziga hashlash kerak qolgan hamma mol dunyosini alloh yo'liga hashlash kerak bu majoziy masala emas bu bir odam hattoki ajablamang bir musulmon butun mol dunyosini uy joyini sotib oladi bersa, bu falonchi inson nafli ibodat qilibdi deb o'ylamang u farzini qilyapti u u zimmasidagi vojibot uni bunga ajablanish kerak emas hamma narsani berish kerak bu vaqtda jihod farz bo'lganda hamma narsasini beradi farzi kifoya bo'lganda keyin u nima bo'ladi fazilat bo'ladi u unda fazilat bo'ladi hozirgi vaqtda demak jonimiz bilan molimiz bilan jihod qilamiz bu majoziy masala emas bergisi kelsa berib bergisi kelmasa bermaydigan narsa emas Alloh yo'lida mol dunyosini bermayaptimi albatta qiyomat undan so'raladi uni o'raydi u mol dunyosi albatta o'raydi qiyomatda albatta uni o'raydi وصلى الله على رسولنا محمد va sahbihi va sallam. www.sodiqlar.info